macca simore sappo e go nden yesu gayni rokkude almuɓɓe mum sappo iɗiɗo e ɓe ɗen jamiroje ummi ɗon yehi jangonoyde e yeynoyde kabaru moƴƴo o e nder gure on diwan yayya ina nder kaso nani golle almasihu o ina kaale neli e makko e on saha hunde almuɓɓe mum yo namnomo mbiya ko aan woni poɗɗo arde o walla min poti ko fadde goɗɗo yeesu jaabiiɓe wi'i njehe njaytune yaaya ko nanɗon ko e ko njiiɗon ko fof wumɓe nana ngumta laƴooɓe nana njaɓɓa nyawɓe baras nana laɓɓinee faaɗuɓe nana nana maayɓe nana nguurta te miskineeɓe kabraama kabaaru moƴo o mal woodani momi jogorani laataade fergitere mum nden ɓe njehi o woni haalande diɗɗal ngal ko faati e yayya omo wiya holi ko ƴeewoyno ɗon to jeereende to maataw kay wona kewal ngal henndu weɗata ƴeewoyno ɗon so ɗum alaa holi ko ƴeewoyno ɗon maataw kay wona ñaantiiɗo ƴeewoyno ɗon ñaantiiɓe kay tawete ko e galleeji laamɓe so ɗum alaa holi ko ƴeewoyno ɗon ko annabi eyo kono mboɗo wiya on ko on ɓuri annabi ni ngati ko on woni mo ɗum ɗo winda faade e mum moɗoni waɗa e yeeso ma nelaɗam perowo laawol ma e yeeso ma e goonga moɗo wiya on debbo jibinani ɓurɗo yaya baptisowo ndeni dey ɓurɗo famɗude e laamu asamane he ɓuri mo mawnudu gila e jamanu mo yaya baptisowo wajotono o faade joni laamu asamanu ngu serani e yanede kadi yanoɓe e magguɓe poɗantono ko jeyde ngu annabaɓe ɓe foof kañum en e sariya o longini laamu ngu haa jamanu yaya kadi so tawi oɗon jaɓa ko yaya woni elias mo garal mum habrano o kala joguiɗo noppi yo heɗo holi ko oɗo yonta nandatami o nandatami koye sukaɓe jooɗiɓe e dingirle ɓe ine mbiya min guttani on corumɓe on gamani min goytima on cunaki saabu yaya ari ñamata kadi yarata yimɓe mbi ɗum ko mawlaɗo seyɗani ɓineɗo o kadi ari ina ñama ina yara yimɓe mbi ɗum woni hakkille mum tan ko ñamde e yarde te ko sehil rendinoɓe juuti e bakkudinoɓe kono hakkilantagal gollata koko hollirto peewal mum caggal ɗum o woni e felde gure ɗo kayisaji makko ɓurɗi heewde mbaɗnoɗo sabu hoɓɓe e ɗen gure ɓe mbaccaki koye mumen o wi musiba wodanima an korasin musiba wodanima an betsaida gati sinno tawino kaawisaaji mbaɗaaɗi e nder mon ɗi mbaɗanooma tiir e sidon tawanno ko hoɗɓe toon ɓe mbaacoriima koye mumen saakuuji e ndoondi ko ɓooyi ko ɗum waɗi mboɗo wiya on ñande ñalgu ñaawoore kuugal mon ɓurata ngal tiir e sidon ngal hettude aan ne kafarnawum mbele cikkataako ma mawnina haa dow asaman ma lesɗina haa laakara ngati sinno tawino kawisaji mbaɗanoɗi e maaɗi mbaɗanomo sodom tawanno ngoon wuro ina woodi haa jooni ko ɗum waɗi mboɗo wiya on ñande ñalguñawoore kuugal ma ɓurata ngal sodom ngal hittude e on sahaa o wi'i ya aan baaba jom leydi e asaman woɗo yettuma sabu a holli wasnuɓe ko cuuɗɗa hakkolinɓe e annduɓe ko eeyi baaba ko noon wayi sabu ko ɗum woni sago ma baabam waɗi geɗe fof e juuɗam hay gooto annda ɓiɗɗo o so wona baaba o kadi hay gooto annda baaba o so wona ɓiɗɗo o wondude e kala mo ɓiɗɗo o yiɗi andindemo dendagal tampuɓe rondade dongle teddude gare e am mi rokka on foftere ɗale jimadam fawo e dow mon goppon mi jangina on gati miɗo ɗaati moɗo yankini kadi ma on taw heen fooftere pittaali mon jimaandam ina weeɓi fawaade te donngalam ina hoyi